Nun bada zer? Nun bada zerretik egun hon. Egun tranquila ikoniz. Egia hor, nuztenka aspertzen izbetiko mundiaren dantzabeltzaen aipatzen. Haini justizia eta okera idien. Yuditzen zait, Biblako Jeremi delako nigartia huan izala. Ordineran bezala, egun tranquil. Te, txostakana ikogia. Papaita batetan, to? gentia bezain puntakuak dia, teknikoki diot. Gure ingienadore hobenek asmatu tresna hobenake badutielakoz. Guk mundia alde batetik bestiala zeiharkatzen balin badakigu, haieke bai. Guk GPS-ak asmatu balin badutugu gure norabide argia ukeiteko, haieke halako zerbait badie. Beren gorputzetan ez badaukate navigazio sistemak. Mendian usatu genek ez dugu GPS beharrik, goe bista aski zaiku, hek bergaiza. Bistarekin ere eh, erabiltzen dute ba ikusteko zezonaldeak zeharkatzen dituzten eta nutik nora dihoazten. Guk goe begibistako nora bidatze hortan, jabilten balima dutugu oihan lepo ereka pistagiza, hek E bai. Geografia bera, eh, nola da eh, aber ibaia dauden, mentia dauden, arana dauden eta bar. Jakiteko nungien, nuntik hobelitzatekin igaitia, azterlan gusi galte galtegiten daiku hein bat ausnarketa, hotz inteligentzia eta haieke hoi badiele maiten du. Nola baite igual da hola pixka filosofian sartzea, baina bai izan daiteke inteligentzi mota bat. Guegana araberiz jinez, badia gue eman dezagun Everest puntala badu atzanak, Olako bidaxe baten egiteko hainbat bertute behar beharrezko dia. Eta ipatzen dutugun beste hoiek, ze? Nik uste baiet, kenian da esfortzu bat ba, fizikoki egin behar dutena, baina geuk dauzkagun sentimentu batzuk igual e, izan ditzakete ez da, ba, ba, beldurra edo olakua ez da, olasaitasuna, olakua, korduan kemenan ikusten da, behar dutela gubezalako bertutez duntuik bali badian, agote maitarsunaen kontzeptu hoi e badienez, gordeik eh, dien gue asmatu behar haiek. Ba, maitasuna e, kontzeptu metafizikoa da. Egia, egia eta guetzate, nahiz eta ar hanitxentako, metafisiko beno fisiko hutsa den. Bena zuin nahi izanik benildo filosofikua, maitarsuna dela eta gubezala dia zen eta Badaude beti elkarrekin e, egoten diranak, eta badaude beste batzu, ba, e, bikotia aldatzen dutena. Hm? Hots, gu bezala bezala. Bena zergatik goe gizaute bikoteka sartzen dira? Bikote hori mantentzea edo e, nahi duna da ziurtatu espezie hori mantentzea lurran. Ez. ze gu bezala. Kasik ezkunta haliateke eta guk haiekin ahal halgenezaken harremana jentekilakua bezala izan ahaliteke bai zer erran nahi dian hunek? Ezagutzen ditu enean, maitatzen ditugu baitare. Gainera, gueber sofrimentiake jasan etzazkete, gerla adibidez, armen suiaen bortizkeia utxu eta hutsa. Bena hortan hatik, nabardua batek behesten gutu. Guk, azkenian kasu hoietan ebuia defenda ahal genezake. Hoiek, aldiz, ez. Nurdien? soiak berriz arte. Nun bada zer?